Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի արտգոսնախարարը ընդունել է Ավստրիայում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արմեն Պապիկյանին։ Ադրբեջանի շատ քայլեր քարոշչական են եւ ուղղված չեն հակամարտության կարգավորմանը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման փորձերի պատմությունը ցույց է տալիս, որ գնդակը Թուրքիայի դաշտում է։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասնակիցների փոխհարաբերությունները կարգավորելու նպատակով համաձայնագիր է կնքվել Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի եւ Արցախի ճանապարհային ոստիկանության միջև։ Քարվաճարում գործող մանկապարտեզը ունի երկու տարիքային խումբ 57 սանով։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը ընդունել է Ավստրիայի Հանրապետությունում Հայաստանի նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արմեն Պապիկյանին։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Արցախի միջազգային կապերի օնլայնման հնարավորությունների եւ հերանեկարների շուրջ։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև միջազգային կազմակերպությունների, մասնավորապես ԵԱՀԿ շրջանակներում համագործակցությանն առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Զրուցակիցները անդրադարձ են կատարել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում արկա իրավիճակին, կարևորվել են կարգավորման գործընթացում դինամիկայի պահպանումը, ինչպես նաև Արցախի մասնակցությամբ բանակցությունների երկկողմ ձևաչափի վերականգնման անհրաժեշտությունը։ Արցախի ազատ հայրենի կուսակցության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, որտեղ հայտնել է 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծի վերաբերյալ իր գլխավորած քաղաքական ուժի դիրքորոշման մասին։ Նա գրել է, որ այսօր խորհրդարանում խմբակցության հրավիրած նիստում որոշում է կայացվել միաձայն կողմ քվեարկել հանրապետության գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին։ Արայիկ Հարությունյանը նաև հայտարարել է, որ 2021 թվականի Արցախի պետական բյուջեի միջոցները թույլ կտան հանրապետությունում նվազագույնի հասցնել աղքատության մակարդակը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը անփոփոխ է։ Մենք աշխատում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի։ Այն պետք է տեղի ունենա երկու կողմերի համաձայնությամբ։ Մեր աշխատանքի կարևոր մասն է կողմերի միջև ձևավորել ուղիղ երկխոսություն ծավալելու նախապայմաններ, նշել է դեսպանը։ Անհրաժեշտ է դադարեցնել Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի վերաբերյալ անհիմն հայտարարությունները։ Այս մասին ասել է ազգային անվտանգություն կուսակցության ղեկավար Գառնիկ Իսագուլյանը։ Նրա խոսքով վերջին շրջանում շատ բաներ են ասվում, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ղարաբաղում իրավիճակը շարունակում է հանգիստ մնալ։ Սա վերաբերում է թե սահմանային իրավիճակին, թե քաղաքական իրադրությանը, նշել է Գառնիկ Իսագուլյանը։ Արցախի հետ կապված խնդիրներում եղեք շատ ուրشادիր, նրբանկատ եւ երբեք մի ասեք բաներ, որոնք արցախյան իրականության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Հերիք է Արցախի մասին անհիմն ու անդերակության պատճառով հայտնել մտքեր, տեսություններ, վարկածներ, որոնք ոչ մի առիթով ոչ մի նշանակությամբ չեն կարող օժանդակել ոչ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորմանը, ոչ էլ Հայաստան-Արցախ փոխհարաբերություններին, որոնք եթե չեն սրում, ապա հաստատ չեն լավացնում այդ փոխհարաբերությունները, որոնք եթե չեն առաջացնում տարբեր տրամադրություններ շարքային քաղաքացիների մոտ, ապա նրանց մոտ եղած կասկածները չեն փարատում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանին Ղազախի եւ Աղստևի հատվածում զինված ուժերը սահմանապահներով է փոխարինում ոչ թե խաղաղություն պահպանելու, այլ քարոշչական նպատակներով։ Նման կարծիք է հայտնել ադրբեջանագետ Աշոտ Մովսիսյանը։ Ադրբեջանի շատ քայլեր քարոշչական են, այլ ոչ թե ուղղված են հակամարտության կարգավորմանը։ Հայաստանի հետ սահմանին Տավուշի կողմից Ադրբեջանը զինված ուժերը փոխարինում է սահմանապահ զորքերով, որը ավելի շատ նախատեսված է պետական սահմանների պահպանության համար, քան առազմական գործողությունների համար։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը փորձելու է այս հնարքը օգտագործել քարոշչական տիրույթում, համոզելով թե Ադրբեջանը իբր խաղաղություն է քարոզում, ասել է Մովսիսյանը։ Փորձագետի կարծիքով Ադրբեջանը հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Արցախի շփման գծում հարաբերական անդոր պահելով ուզում է ցույց տալ, որ խաղաղություն է ցանկանում։ Թուրքիան այս պահին ներքին եւ արտաքին քաղաքական լրիվ այլ առաջնահերթություններ ունի, քան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ զբաղվելը։ Այս մասին նշել է թուրքագետ Անդրանիկ Իսպիրյանը։ Թուրքագետի խոսքով Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, որ Հայաստանը պատրաստ է առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ, կրկին հասարակության մեջ հետաքրքրություն է առաջացրել տվյալ թեմայի նկատմամբ։ Այո, որպես երկրի ղեկավար պարոն Փաշինյանը ողջունելի հայտարարություն է անում, սակայն պետք է հիշել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման փորձերի պատմությունը ցույց է տալիս, որ գնդակը Թուրքիայի դաշտում է։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գլխավոր հակառակորդ Ադրբեջանը շատ արագ փորձեց հանգստացնել իր քաղաքացիներին ոչ պաշտոնական պատասխան ստանալով Թուրքիայի վարչապետի աշխատակազմի անանուն մի պաշտոնյայից, թե մինչև Հայաստանը չվերադարձնի այսպես ասած գրավյալ հողերը եւ չհրաժարվի հայոց ցեղասպանության ճանաչման պահանջներից, Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերություններ չի հաստատի։ Այս կասկածելի հայտարարությունից այն կողմ որևէ այլ հայտարարություն չեղավ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Օրերս Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի եւ Արցախի ճանապարհային ոստիկանության միջև կնքվել է համաձայնագիր, որով կարգավորվում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասնակիցների փոխհարաբերությունները։ Ինչ է խոստանում համաձայնագիրը վարորդներին Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Եթե մինչև հիմա գույքային վնասներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարները հիմնականում քննվում էին վարչական վարույթի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ապա այս համաձայնագրի կիրառումից հետո, այսինքն 2019 թվականի հունվարից, քաղաքացիները, ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասնակիցները հնարավորություն կունենան արձանագրված պատահարի քննման համար սեփական հայեցողությամբ ընտրել ԱՊԱ բյուրո։ Ինչպիսի գործառույթային կարգավորմամբ է դա սահմանված լինելու, ինչպես է այս մեխանիզմն աշխատելու, բարձաբանում է Արցախի ճանապարհային ոստիկանության պետ, փոխգնդապետ Իգոր Օհանյանը ճանապարհային ոստիկանության համապատասխան ծառայողը ներկայանալով դեպքի վայր վարորդների ՃՏՊ-ի մասնակիցների հետ ընդհանրապես շփվելու է առավելագույնս մոտ 1 ժամ 20 րոպեից կես ժամից մինչև 1 ժամ ինչով է պայմանավորված սա այստեղ դեպքի վայրում գործողությունները այնքան է օպերատիվորեն կազմակերպվելու չեք սпасելու ապագործակալության ներկայացուցիչի ներկայանալուն մյուս կողմից ապարտավորություն չունի ներկայանալու արդեն արձանագրման մեկ այլ ժամանակ պարունակակից պահանջարկված եղանակի ընտրվել, այնպիսի ձևատուղթ է պատրաստվում, հա։ որտեղ ներառվում են գրեթե բոլոր տվյալները, որոնք դեռ այս պահին ստացվում է տարբեր աղբյուրներից։ Որևէ պատահարի դեպքում ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներն անմիջապես արձագանքում են, իսկ արձանագրածն ուղարկում համապատասխան ծառայություն։ Արդյունքում ճանապարհատրանսպորտային պատահար մասնակիցներ եւ ճանապարհային ոստիկանության ծառայող հարաբերություններն ավարտվում են հենց դեպքի վայրում։ Դրանից հետո այդ փաստաթղթավորումը սկանի միջոցով էլեկտրոնային եղանակով ուղարկում է ԱՊԱ բյուրո։ ԱՊԱ բյուրոյի կողմից իհարկե օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անհրաժեշտության դեպքում նշանակում է համապատասխան առանձին անկախ փորձագիտական մարմիններում փորձակնություններ դատախտոտեխնիկական բնակավարի եւ պատշաճ կերպով լուծումներ է տալիս մեղավոր կողմի հետ կապված ճիշտ կողմի հետ կապված գույքային փոխհարաբերությունների հատուցումների հետ կապված ժամանակակից պահանջված ու արդիական այսպես է որակում ճանապարհային ոստիկանության պետը նոր ծրագիրը խոսելով համաձայնագրի առանձնահատկություններից Իգոր Օհանյանն առանձնացնում է դրանցից մի քանիսը ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը, որ փաստորեն քաղաքացիները փոխհամաձայնության գալով հրաժարվելով արդեն իսկ վարչական վարույթից միաժամանակ ազատվում են նաև վարչական դուժի քննարկման, դուժի նշանակման այս պատասխանատվությունից։ Մյուս կողմից եւ ծառայության կողմից բավականին տնտեսումներ է արդեն առաջ բերվում Եվս մի կարևոր նախապայման համապատասխան գործունեության շնորհիվ այսուհետ վարորդները խնդրի լուծման համար ստիփաց չեն լինելու սпасել խնդրահարույց պատահարի իրավաֆինանսական լուծմանը։ Հարցը կլուծվի օպերատիվ ու արագ կերպով, վստահեցնում է ճանապարհային ոստիկանության պետը։ Իհարկե բոլոր քաղաքացիները պետական մարմինների հետ շփման դեպքում ցանկանում են օպերատիվորեն, արագորեն, ժամանակին իրենց հարցը քննարկվի, լուծումները պատշաճտացվի։ Այս բնակավարում այս լուծումը բավականին կստացվի եւ հույսով ենք, որ կարդարացվի իհարկե։ Վարսիկ Արությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի նորաստեղծ արդարություն կուսակցությունը հիմնադրման 100 օրվա կապակցությամբ հրավիրել է մամուլո ասուլիս հանրությանը իրազեկելու իր նախաձեռնությունների ու ծրագրերի մասին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արդարություն կուսակցության ստեղծման գլխավոր պատճառը հիմնադիրների խոսքով հանրային կյանքում արդարության զգացողության նվազումն է։ Օրենքների խախտումն ու արդարության շարունակական անտեսումը հղի է լուրջ վտանգներով ներածական խոսքում նշեց կուսակցության համանախագահ Մարսել Պետրոսյանը։ Նա ներկայացրեց այն հիմնական գծերը, որով կուսակցությունը տարբերվում է քաղաքական դաշտում գործող մյուս ուժերից։ Կուսակցությունը արմատապես տարբերվում է միուսներից այն առումով, որ այն չի ստեղծվել պատվերով, այն չի ստեղծվել որևէ օլիգարխի ցանկությամբ, այն չի ստեղծվել որևէ անձի շուրջ, եւ ըստ էության ես կարող եմ ազնվորեն խոստովանել ձեր առաջ, որ այս կուսակցությունը ստեղծվել է երկու տարբեր խմբերի միացությունից, որոնցից յուրաքանչյուրը պատահականորեն թե նախախնամության կամոք մտմտում էր արդարության շուրջ։ Կուսակցությունը ունի պաշտոնական խոսափող, այդ պատճառով էլ հանրության հետ կապն ապահովում է հիմնականում սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Անցած 100 օրվա ընթացքում կուսակցությունը բավականին ակտիվ գործնեություն է ծավալել արձագանքելով օրենսդրական նախաձեռնություններին ու հանրությանը մտահոգող մի շարք հարցերի։ Որոշ դեպքերում հաջողվել է արդյունքի հասնել, մի շարք հարցեր էլ դեռևս անպատասխան են մնում կամ ընթացքի մեջ են։ Այսպես կուսակցությունն իր մտահոգությունն է արտահայտել գյուղատնտեսական նշանակության հողատարած տարածքներն ու տարերկրյա քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով վաճառելու օրինագծի դեմ ներկայացնելով ու հիմնավորելով առաջարկվող օրենքի տակ թաքնված վտանգները։ Արդյունքում կառավարության առաջարկած օրենքների փաթեթը չի ընդունվել։ Կուսակցությունը բարձրաձայնել է նաև մի քանի այլ խնդիրների մասին, ինչպիսիք են Արցախ գազ փակbaşնետիրական ընկերության մասնավորեցման հետ կապված խնդիրներն ու բաժանորդներին պարտադրվող ներտնային սպասարկման հարցը, ընտանիքներում ծնվող երրորդ եւ հաջորդ երեխաների անվամբ Արցախ բանկում բացվող ավանդների տոկոսադրույքի խնդիրը։ Բոլոր ավանդները բացված են 7.5 տոկոսադրույքով, այն դեպքում, երբ այդ նույն բանկում վերջին 5 տարիների ընթացքում ավանդների միջին տոկոսադրույքը կազմել է 13.5%, ինչի հետևանքով 3 եւ ավելի երեխաներ ունեցող հազարավոր ընտանիքներ այս տարիների ընթացքում զրկվել են հարյուրավոր միլիոնների հասնող գումարներից։ Բարձրաձայնված խնդիրը մնացել է անարձագանք, ասում է Մարսել Պետրոսյանը, ոչ կառավարությունից եւ ոչ էլ Արցախբանկից ոչ հերքել են, ոչ էլ որևէ բացատրություն ներկայացրել։ Խնդիրը բարձաբանելու եւ ավանդների շահառուների իրավունքները վերականգնելու ակնկալիքով կուսակցությունը դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանին, գործավարույթ է ընդունվել եւ ուսումնասիրության փուլում է գտնվում։ Իդեպ քաղաքական ուժն Արցախբանկի գործնեության հետ կապված եւս մեկ խնդիր է մատնանշում։ Ներկայում պաշտպանության բանակ ժամանակի պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձը տրամադրում է Արցախ բանկ ՖԲ-ի միջոցով, որի կողմից զինծառայողներին տրամադրվող վարկի փաստացի տոկոսադրույքը տատանվում է 18-22%-ի սահմաններում։ Եվ դա այն դեպքում, երբ այլ բանկերում նմանատիպ վարկերը տրամադրվում են 12-15%-ի սահմաններում։ Ինչ է նշանակում սա։ Կուսակցությունը խոստանում է հետևողական լինել առաջ քաշած խնդիրների լուծմանը հետամուտ լինելու հարցում եւ շարունակել բարձրաձայնել այն բոլոր խնդիրների մասին, որոնք հուզում են ժողովրդին։ Իսկ խնդիրներին ծանոթ լինելու նպատակով բարբերաբար հանդիպումներ ու այցելություններ են կազմակերպում հանրապետության շրջաններում։ Ի պատասխան քաղաքական կառույցի ապագա ծրագրերի վերաբերյալ իմ հարցին Մարսել Պետրոսյանը հայտնեց, որ կուսակցությունը պատրաստվում է մասնակցել 2020 թվականին նախատեսված խորհրդարանական եւ նախագահական քաղաքական ընտրություններին, իսկ դրա համար անհրաժեշտ ծախսերը մտադիր են լուծել հանգանակությունների միջոցով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ 2017 թվականից Խարվաճարում գործող մանկապարտեզը ներկայումս ունի երկու տարիքային խումբ 57 սանով։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Շահումյանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Ամփոփելով անցնող տարին մանկապարտեզի վարից Սվետլանա Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ անցնող տարում մանկապարտեզն աշխատել է ըստ աշխատանքային պլանի կազմակերպելով մի շարք միջոցառումներ։ Նախորդ ուսումնական տարվա ընթացքում, որն ավարտվել է 2018 թվականի մայիսին, կազմակերպվել են միջոցառումներ նվիրված ամանորին, Տիառնընթառաջին, Մայրության եւ Գեղեցկության օրվան նշվել է Գառնանամուտը կազմակերպել Սպորտլանդիա, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Այս ուսումնական տարում եւս մանկապարտեզի աշխատակազմը երեխաների հետ կազմակերպել է տարբեր ուղղվածության միջոցառումներ։ Կազմակերպվել է հրաշքաշուն խորագիրը գրող միջոցառում եւ Սպորտլանդիա։ Խարվաճարի մանկապարտեզում հատկապես կարևորում են դասապատրաստումները, որոնք հաջորդ ուսումնական տարում դպրոց գնացող երեխաներին օգնելու են ուսման գործընթացում։ Հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 30-ը նախատեսել էինք մաթեմատիկա առարկայի դրվածքը երկու տարիքային խմբերում, շեշտադրումը կատարելով ավակ խմբում, քանի որ նրանք եկող ուսումնական տարում դպրոց են գնալու։ 4 շաբաթ անընդհատ դասալսումներ են կարել խմբերում եւ ամփոփել աշխատանքը։ Երեխաներն արդեն որոշակի պատկերացում ունեն օրինաչափության, հերթականության մասին, կարողանում են հաշվել եւ այլն։ Մանկապարտեզում երեխաների հետ անց են կացվում նաեւ խոսքի զարգացման դասեր, որի ժամանակ ստացած գիտելիքը դպրոցում օգնելու է մայրենի լեզվի առարկայի ուսուցմանը։ Խոսելով մանկապարտեզում արկա խնդիրներից մեզ լուսակիցն առանձնացրեց առանձին շենքի բացակայությունը։ Մանկապարտեզը գործում է դպրոցի շենքի ներսում։ Դրանից բխում են հաստիկային խնդիրներ, որոնք լուծում չեն ստանում։ Մանկապարտեզի վարիչն հավելեց, որ մանկապարտեզի նոր շենք կառուցելու գաղափար կա, սակայն այս պահին չկա որևէ որոշակի նախագիծ։ Այս օրերին մանկապարտեզի սաները դաստիարակների օգնությամբ պատրաստվում են ամանորի միջոցառման։ Հայկական միջօրեական Ներկայիս Թուրքիայի տարածքում գտնվող պատմական Անիի ավերակները ձյան առատ տեղումներից հետո ոչ միայն չեն կորցրել իրենց գրավչությունը, այլև հայտնվել են լրատվամիջոցների ու զբոսաշրջիկների ուշադրության կենտրոնում։ Գրում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը երբեմնի Բագրատունյաց հայկական թակավորության մայրաքաղաքը անվանելով քաղաքակրթությունների օրրան։ Հոդվացի հեղինակները անդրադառնալով Տաճարի եւ Անի քաղաքի պատմությանը նշել են, որ պատմական այս տարածքում իշխել են 21 քաղաքակրթություններ՝ Սասանյան Պարսկաստանից, Բյուզանդացիներից ու վրաց իշխաններից մինչև թուրք-սելջուկներ, Օսմաններ ու ցարական Ռուսաստան։ Թուրքական լրատվամիջոցը նաև առաջին անգամ նշել է Անիի հայկական անցյալի մասին, կարճ մեջբերում կատարելով Բագրատունյաց թակավորական տոհմի մասին։ Ստամբուլի Բերաթանգարանում շարունակվում է աշխարհահռչակ հայ արվեստագետ կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովին Սարգիս Փարաջանյանց նվիրված ցուցահանդեսը։ Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան միջազգային օթանավակայանում մեծ արվեստագետի նկարով եւ Փարաջանով Սարգիսի հետ գրությամբ տեղադրվել է մեծ ցուցապաստար, որը տարբեր երկրներից ժամանող զբոսաշրջիկներին, նաեւ Թուրքիայի քաղաքացիներին տեղեկացնում է Բերաթանգարանում բացված ցուցահանդեսի մասին։ Հիշեցնենք, որ ցուցահանդեսը իրականություն է դարձել Ստամբուլի Բերայի թանգարանի եւ Երևանի Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի համագործակցության շնորհիվ։ Այն նվիրված է մեծ վարպետի ծննդյան 95-ամյակին։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։